Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Մինչև տարեվերջ կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Վիեննայում կքննարկեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Մարտակերտի շրջանային բաժինը կունենա ժամանակակից շենքային պայմաններ։ Հաստատվել է Հադրութի շրջանի համայնքային բյուջեի 9 ամսվա արդյունքները։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը պաշտոնապես անվավեր է ճանաչել Կատալոնիայի անկախության հռչակագիրը։ Այսօր ֆաշիզմի, ռասիզմի ու հակասեմականության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր ընկերական հանդիպում կանցկացնի Բելարուսի թիմի հետ։ Այժմ այս իբալ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ նվիրված շրջաներում շինարարության ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցերին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կարևորել է աշխատանքների բարձր որակի, շինարարական չափորոշիչների եւ չենքերի ճարտարապետական տեսքի պահպանումը համապատասխան հանրարականներ տալով շագրգիր մարմինների ղեկավարներին։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պլանավորում են կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հաշվի առնելով Ժնևում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ օկտեմբերի 16-ին կայացած հանդիպման արդյունքները, համանախագահները պլանավորում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Իսկ մինչև այդ հանդիպումը համանախագահները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ առանձին խորհրդատվություն կանցկացնեն։ Այս պահին ռուսաստանցի համանախագահն ամերիկացի եւ ֆրանսիացի գործընկերների հետ միասին աշխատանքներ են տանում այդ խորհրդատվությունների տեղն ու օրը որոշելու համար հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Վիեննայում ՀԱԿ-ը արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում կքննարկվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Այդ մասին հայտնել են կազմակերպության գործող նախագահի մամուլի ծառայությունից։ Նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 7-ից 8-ը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նիստ է գումարել քննարկել ներկուսակցական եւ ներքաղաքական հարցեր։ Նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա խոսքով Կուսակցության արտաքին քաղաքականության օրակարգի գլխավոր հարցը եղել է Արցախյան հիմնախնդիրը։ Արցախյան հարցի խաղաղ, արդար հայանպաստ կարգավորումը, որտեղ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այլընտրանք չունի եւ մենք հասնելու ենք ուշ թե շուտ Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մոսկվայաբնակ բարերար Սամվել Սարգսյանի աջակցությամբ առաջիկայում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Մարտակերտի շրջանային բաժնի համար ժամանակակից շենքը կառուցվի։ Նախորդային արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը բարերարի հետ այցելել է շրջանային բաժին եւ նրանց անդրադարձրել անznակազմի աշխատանքային պայմաններին եւ նյութատեխնիկական բազային։ Բարերարը պատրաստակամություն է հայտնել ֆինանսավորելու շրջանում ժամանակակից շենքային պայմանների ստեղծման եւ նյութատեխնիկական բազայի համալրման գործընթացը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համապատասխան նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի պատրաստ լինելուն պես Մարտակերտի շրջանային արտակարգ հրաժեգների բաժնի 5 շենքի տարածքում սկսել շինարարական աշխատանքները։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվել է շրջանի համայնքային բյուջեի 9 ամսվա արդյունքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը ներկայացված տեղեկանքի 2017 թվականի 9 ամսվա տեղական բյուջեի ծախսերի մասը կատարվել է 77.1%-ով, կամ նախատեսված 266 միլիոն 24000 դրամի դիմաց ծախսվել է 207 միլիոն 253.000 դրամ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պահպանման համար ծախսերը կատարվել 82.1 նախատեսված ծախսերը կատարվել է 69.3 տասնորդական տոկոսով կամ նախատեսված 47 միլիոն 674 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 33 միլիոն 45 հազար դրամ։ Վարչակազմի ղեկավարի ընդունված որոշմամբ հանձնարվել է համայնքների ղեկավարներին ձեռնարկելու հնարավոր բոլոր միջոցները տարվա կատարածքով կատարելու դեղական բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի մասերը։ Դուք լսում եք լուրեր։ 2014 թվականից այսօր Արցախում տեխնիկական անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով վթարներ կամ դժբախտ պատահարներ չեն եղել։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի գործնեությանը Տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի աշխատանքի գնահատման հիմնական ցուցանիշը տեխնացին վթարների քանակն է։ Մեր երկրում այդ ցուցանիշները կենտրոնի օկտին են խոսում։ Տեխանվտանգության կենտրոնի վերահսկողության ներքո գտնվող ոչ մի ձեռնարկությունում 2014 թվականից առ այսօր տեխնացին ոչ մի վթար կամ դժբախտ պատահար չի գրանցվել, իսկ այդ ձեռնարկությունները բազմաթիվ են գազալցակայաններ, կացայատներ, ստորգետնյա հանքափորային աշխատանքներ իրականացնող ձեռնարկություններ եւ այլն։ Կառույցի փոխտնօրեն Անատոլի Գալստյանի հետ մեր զրույցը սկսեց խոսեցինք նախ իրենց աշխատանքի հաջողության բանաձևի մասին։ Ինչի արդյունք է սա շահագործող օբյեկտների պատասխանատվության արտահայտությունն է, ձեր վերահսկողության արդյունքն է, ինչպես կբացատրեք։ Դա կարելի է բացատրել երկու կողմին՝ համագործակցության ուժեղացմամբ, վերահսկողության եւ փորձակցության որակի բարելավմամբ, ինչպես նաև շահագործող անձանց պատասխանատվության բարձրացման երկու կողմանի փոխադարձ համագործակցության արդյունքին։ Դուք որևիցե տեղեկատվական քարոշչական աշխատանքել եք իրականացնում օբյեկտների սեփականատերերի հետ։ Խոշոր հիմնարկներում կան ստեղծված տեխնիկական անվտանգության ծառայություններ, որոնց հետ մենք բարբերաբար աշխատում ենք, ինչպես ուսուցման որակավորման process-ում, այնպես էլ տարին առնվազն մեկ անգամ փորձակցության իրականացման ընթացքում Տեխնիկական վտանգների հետ կապված ձեռնարկությունների փորձակնությունն իրականացվում է տարին առնվազն 1 անգամ։ Դա կենտրոնի 3 հիմնական գործառույթներից մեկն է։ Հաջորդը ձեռնարկություններում համապատասխան մասնագետների պատրաստումն է ու վկայականների տրամադրումը, եւ վերջապես տեխնացին վթարների ու մահվան կամ ծանր մարմնական վնասվածքների ելքով պատահարների քննությունը։ Անատոլի Գալստյանը կարևորում է նաեւ իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքները։ Կարևոր նաև կանխարգելիչ աշխատանքի նշանակությունը։ Չպիտի գործը հասնի նրան, որ պետք է ասենք տեխնացի մթալ կամ դժբախտ պատահի տեղ ունենա։ Հիմնականը պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ եւ բացատրական եւ ստուգողական այդ փորձակցությունների ընթացքում թերությունների վերանելու հետևանքով, որոնց մեծ մասը իհարկե բարեխիչ թագորդ առանձնաց կողմի վերացում են, որոնք չեն կարողանում համապատասխան ժամկետներ ընդհանրամադրում, նոր ստանում են դրական փորձագիտական եզրակացություններ։ Եվ միայն ձեր եզրակացությունը բավական է այս կամ այն օբյեկտի գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Մեր եզրակացության հիման վրա արձակում ենք ակադրագիր, եթե տվյալ օբյեկտի կամ ձեռնարկության կամ արտադրամասի շահագործումը պետք է արգելվի եւ ակադրագրի բաժնի համաձայն շահագործումը արգելվում է մինչև թերությունների լիակատար վերացումը նոր կրկնակի փորձակնության արդյունքներով եզրակացության հիման վրա նորի շահագործումը թույլատրվում է Տեխնիկական անվտանգության կենտրոնը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի հետ, ինչի արդյունքում կազմակերպվում են մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, իսկ 2013 թվականից սկսած մասնակցում նաև Սանկտ Պետերբուրգում կազմակերպվող ամենամյա սեմինարներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանք համայնքում ընդգրկված է 4 գյուղ՝ Ծիծեռնավանք, Տանձուտ, Մելիքաշեն եւ Արահոց։ Համայնքի բնակչությունը վերջին տարիներին նվազել է, թե ինչու փորձել է ողրել Բելալալայանը։ 4 գյուղում տնտեսությունների թիվը 91 էր, այսօր այդ թիվը նվազել է, որի մասին համայնքի ղեկավար Սիմոն Հարությունյանը դժկամությամբ է խոսում աշխատելով արդարացում գտնել հերացողների համար։ Հիմա մի քիչ հարգելի ու անհարգելի բացականներ էլ ունենք, էլի։ Ահա, ո՞նց է տարբերում։ Հարգելի։ Դե հարգելին որ հույս ունեն կարող է հետ գա, անհարգելին էլ ժամանակվանից գրանցում ունեցել են ու թողը գնացել են։ Շատ մարդա տենց գնացել։ Հա, հարգին կան։ հա։ Ինչքան։ Մի 40 բնակիչ կլինի գնացած գնացած։ Իսկ այդ գնացողների մեջ ասենք աճող ընտանիքներ շատ։ Հա, ունեցել ենք, ունեցել ենք աճող ընտանիքներ էլ երեք երեխաներով ջահելներել են գնացել, որ ափսոսալի էր էլի, երիտասարդ ընտանիք գնացել, երկրորդ այդ երիտասարդ չես կարում բերես։ Ինչն է պատճառը, որ գնում են։ Ինչ որ մեկին ես իմ աշխատանք չունենալ, մեկին իր չաշխատասիրությունը, դե տարբեր բաներ կա։ Տարբեր պատճառների շարքում համայնքի ղեկավարը նշում է նաև բնակարանի խնդիրը, կան մարդիկ, ովքեր տարիներով սպասել են իրենց բնակարանը վերակառուցելու հերթին, ինչը անընդհատ հետաձգվել է ամեն մեկին միանգամից չեն կարող ասենք տնով ապահովեն կամ շինմատերիալով ապահովեն։ Դե ասենք են համի տանզուտում արդեն 10 ընտանիքի թիթեղ տվել են։ Գոնե այդ 10 ընտանիքը կրիշանի, Տանձուտն այսօրվա դրությամբ ունի 34 տնտեսություն ծիծեռնավանքը 30 մնացած է բաժին է ընկնում Մելիքաշենին ու Արահոցին։ Համանքի ղեկավարը ցավով է խոսում հատկապես այն դեպքերի մասին, երբ հերացողը մասնագետի կամ բազմազավակի ընտանիք է լինում։ Օրինակ ծիծեռնավան գյուղի դպրոցը կորցրեց երկու մասնագետի։ Իդեպ համանքի ղեկավարը նշում է, որ գյուղից հեռանալու պատճառներից մեկը նաև զբաղվածության խնդիրն է, սակայն այս հարցում առաջ է գալիս տարակուսանք։ Դե նայեք տեսեք ինչ, ասում եք, որ աշխատանք չկա, ասենք որոշ մասում նաև աշխատանքի խնդիրն է, որ գնում են։ Բայց մյուս կողմից էլ այդ որ գնացել են տուն են առել, չէ՞։ Չէ՞ որ այստեղի աշխատանքով են կարողացել եկել։ Հա, դա աբսուրդ է ստացվում արդեն, որ աշխատանք չկա, բայց դե, կարողանում են փոքր տաներ առել են, դա դե, արդեն աշխատանքի խնդիրը չի, արդ կա, որ աշխատել են, անասուն են պայմանները, իրան սեփական քրտինքով տուն են առել։ Այսինքն հնարավոր է աշխատել, բա ոնց։ Խոպանից ձեռնատու աշխատանքներ կա։ Էդ է ուզում բանը։ Հա, չէ, չէ, աշխատանքներ ցանկացողների համար, աշխատողի համար ճարում աշխատանք։ Աշխատանքը գյուղում միշտ էլ գտնվում է, պարզապես երիտասարդները հերո են մնում գյուղատնտեսական աշխատանքներից, դրանով իսկ առաջ բերելով իրենց համար զբաղվածության եւ եկամտի խնդիր։ Իսկ այս հարցերը հետո որոշում են, որ ավելի հեշտ կլուծեն երկրից դուրս։ Երիտասարդների հեռանալու հարցը այլ դրդապատճառներ եւս ունի, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Երիտասարդները շատ-շատ էին համայնքում։ Հիմա արդեն կամաց կամաց քչանում է, դե ասենք զբաղմունք չունենալու ինչ որտեղ։ Բայց էլի ոնց ֆռում են այդ մեն բանն անում գալիս են էլի քաշում աստեղ երիտասարդներին հա դե որ աղջիկ չկա որ ասեք փսակվեն տաները շատ են էլի հետո դե չկա տենց դե դե հային բաներ կա դե ասեք այսօր ակում չունենք են չունենք բլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը պաշտոնապես չեղյալ է համարել հոկտեմբերի 27-ին Կատալոնիայի խորհրդանի կողմից միակողմանիորեն ճանաչված անկախության հռչակագիրը։ Հոկտեմբերի 27-ի անկախության հռչակագիրը անվավեր եւ սահմանադրությանը հակասող է ճանաչվել, նշվում է դատարանի հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բոլոր երկրներին կոչ արել Հյուսիսային Կորեայի հետ առևտուրն ու բիզնեսը դադարեցնել։ Բոլոր երկրները պետք է կատարեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փաստաթղթերը եւ ամբողջությամբ դադարեցնեն Հյուսիսային Կորեայի հետ առևտուրն ու բիզնեսը։ Անընդունելի է, որ երկրներն օգնեն սպառազինել եւ ֆինանսավորել ռեժիմին, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում, ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ԱՄՆ նախագահը նամակով կդիմի երկրի կոնգրեսի ստորին պալատ, խնդրելով մեծացնել մյուս տարվա պաշտպանական բյուջեն կապված Հյուսիսային Կորեայի շուրջ իրավիճակի հետ։ Վանի Գևաշ շրջանի Ալթնսաճ գյուղում գտնվող հայկական Սուրբ Թոմաս Կիսավեր եկեղեցին այժմ օգտագործվում է որպես ախոր։ Վանալոճի ափից ոչ հեռու 400 մետրանոց բարձունքի վրա 10 կամ 11-րդ դարում կառուցված եկեղեցում ամփոփված են եղել Թոմաս Արաքյալի մասունքները։ Եկեղեցին 1671 թվականի վերանորոգումից հետո վերածվել է վանական համալիրի։ Պատերին գանձ որոնողների բացած անցքերի ուշինության հասցրած վնասների հետևանքով Լքված եկեղեցին այժմ կանգնած է փլուզման վտանգի առջև։ Այսօր ֆաշիզմի, ռասիզմի եւ հակասեմիտության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ 1938-ի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Գերմանիայում սկսվել էր հрьяաների զանգվածային կոտորածը, որը ստացել է բյուրեղապակյա գիշեր անվանումը։ Այդ իրադարձությունը սկիզբ է դրել Հոլոքոստին, որի ժամանակ մոտ 6 միլիոն հրեա է սպանվել։ Եվ ամեն տարի ֆաշիզմի, ռասիզմի ու հակասեմիտության միջազգային օրը շատ երկրներում կազմակերպվում են թեմատիկ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, հանրահավաքներ, ցույցեր ու այլ ակցիաներ նացիզմի, ազգային, ռասայական, մասնավորապես հակասեմիտական հողի վրա աբեկցության զոհերի հիշատակին։ Աշխարհում տարեկան մոտ 25 միլիոն մարդ կլիմայի բացասական փոփոխությունների պատճառով ստիպված է լքել այն երկրները, որտեղ ապրում է։ Ցուցանիշը մոտ 3 անգամ գերազանցում է այն մարդկանց թիվը, որոնք ռազմական գործողությունների կամ քաղաքական հետապնդումների պատճառով փախստական են դարձել։ Այս մասին Բոննում ՄԱԿ-ի կլիմայի համաժողովի շրջանակներում հայտնել է ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձնակատարի փախստականների հարցերով վարչությունը։ Այն ընդգծել է, որ այս վիճակագրական տվյալները կլիմայական փախստականների միայն մի մասին են ընդգրկում։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր Երևանում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Բելարուսի թիմի հետ։ Բուկմեյքերական գրասենյակը Արթուր Պետրոսյանի գլխավորած թիմի հաղթանակը գնահատում է 2.30 գործակցով, իսկ Բելարուսի հավաքականինը 3.30։ Ոչ ոքի գործակիցը 3.10 է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում կայանալիք հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 18-ին։ Նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի հավաքականը նույն վայրում ընկերական հա- խաղ կանցկացնի նաև Կիպրոսի հավաքականի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։